François Kimana ari muhinga bw'ivyuma turi kigenekereza rya 13 nyakanga umwaka 2021 mwaramutse nakaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi duhera kuri nzingingo nkuru nkuru ziyagize ni kuri uyu wa mbere hatanguje umwaka w'ishure 2021 ushira 2022 ku rwego rw'igihugu watangurijwe muri komine ya bugendana intara ya gitega murabyumva muri ano makuru nuko ibijyanye no gutangura uwo mwaka byifashe muri komine ya ntahangwa mu ntara ya muri kino gisagara cya bujumbura nayo ibarabara ryitiriwe umwami mutaga ku gice kirigabura n'irya rumonge ryarabomotse haraheze iminsi abahaca barasaba bashimitse ko ryokogwa muri bucana yandi y'inkino tuza kubayagira ku bijyanye n'ubuhinga bwo kuvura abakinnyi mu gihe bagize ikibazo yasuye kubaramutsa ukuronka impapuro ndangatongo bigiye korohera abazirondera kubera inzego zose zibijejwe zagiye hamwe kugira bafunyirize urugendo ibyo ntibishyikirizwa n'umushikiranganje mu byajejwe harimo inyubako deograsiyo asanganiye umwami amenyesha kandi ko inzego zose za obuha igisata kijejwe inyubako no kuringaniza amatongo zigiye kwegera abanyagihugu kugeza ku rwego rw'amakomine kurikira umushikiranganje deograsiyo asanganiye umwami amayitape yo kuronka impapuro zanyu ni menshi eh, biraruhisha abantu rero ni ukuri gushika biraruhisha abantu ariko twizeye yuko umuruho ugiye kugabanuka ushobora gutonda muri koridoro imyaka n'iyindi birababaje kandi hari abantu bari kubahembwa amafaranga ya leta kandi ku kwezi ku kwezi leta itigera ibaheranira birababaje jema nawe none wowe ko uhembwa chaque fois opere irari itaryamye ubwira rero utunganiriza abenegihugu kuko nawe hari abariko baragutunganiriza hano muri finanse wowe uriko aragutunganira eh, iki rotandiye amafaranga urarunga mugo nawe pariseri y'umuntu dosiye wimara imyaka itatu uwo kugira gutyo wowe byogenda gute ni ukuvuga yuko uyu muruho ugiye kugabanuka ugiye kugabanuka gute ubwa mbere ubuha yose twashikanye igitega ubuha yose ubira igitega ariko arera nk'amezi abiri ni ukuvuga ngo abava mu ntara zitandukanye bazosa nk'aboroherwa kuruta kumanuka i bujumbura i huruhisha benshi igitega huremurura abantu atari bake ikigira kabiri uno munsi mu ntara zose turafise amaserivisi twesita ya ubuha nta abiri arahera ni ukuvuga ko mu ntara zose muri politike de decentralisation les services de l'ubuha sont ntara zose akote ya serivisi provinciale za ubuha turafiseyo biro provinciale y'ubushikiranganji ubu rero turi ko twamaze kwesitara mu maprovense hose no munsi hasigaye yuko serivisi zimanuka gushika mu makomine wakaba umushyikiranganje deogratias nsanganiye umwami guteza imbere inyifato ibereye n'imico myiza mu kibano bituma abanyagihugu batahura intumbero ya politiki iberekeye irikishijwa mu ngiro mu gihugu umucigwa cyakozwe na Desire Louis Zigiyimana umuhinga mu bijyanye na politiki y'inyifato ibereye n'imico myiza mu kibano ubwigenge bw'umunyagihugu mu kwihitiramwo ibyo akeneye ni kamwe mu buryo buteza imbere iyo mico ni nkuru twateguriwe na vestine butoye mu cigwa cyakozwe n'umuhinga mu bijyanye na politike ku bijanye no guteza imbere inyifata ibereye n'imico myiza mu kibano Desire Louis asigura ko guteza imbere inyifata ibereye n'imico myiza bituma abanyagihugu batahura gusumba intumbero ya politike iberekeye ibiri kirashyirwa mu ngiro hari uburyo bubiri bwo guteza imbere iyo nyifato umuhinga mu bya politiki akaba n'umwigisha wa kaminuza y'u Burundi aravuga nk'ubwigenge bw'umunyagihugu mu kwicagurira ibyo akenera ubwa mbere n'intumbero ya mbere bita rapproche eh, libera ni ukwita intumbero ishingiye ku bwigenge bw'abanyagihugu no kwihitiramo kwabo hakaba n'indi proje bita apaternaliste iyo nayo noyita intumbero ijanye nka kurya k'ubuvyeyi aho umuntu ashobora mu kintu ari ciza kimwerekeye mu Burundi kugira hatezwe imbere inyifato ibereye n'imico myiza mu kiba mibano Desire Louis Nizigiyimana umuhinga mu bya politike akaba n'umwigisha wa kaminuza abona ko hobo gushira hamwe ubwo buryo bwose bubiri maze bakarabamwo ivyogirira akamaro umunyagihugu eh, mu Burundi igikenewe nuko hoboneka ukuntu izo ntumbero zibiri tukuramwo ibintu byiza biri muri imwe imwe yose tukaja turabikibereye hani wacu kandi abanyagihugu boshima hama rero tukaza tukagikurikiza kugira ngo kidufashe natwe guteza imbere ibyo dukeneye nayo mu gushira mu ngiro intumbero ya politike iba yafashwe mu gihugu uwo muhinga ashikiriza ko leta yari ikwiye gufatira ku bushakashatsi bujanye n'iyo politike buba bwakozwe n'abahinga kugira bifashe gushika ku ihangiro baba bihaye mu makuru ajanye n'indero kuri uyu wa mbere niho hatanguzwa umwaka w'ishuri wa bibiri na mirongo irindwi na rimwe ushira bibiri na mirongo irindwi na kabiri ku mashure yose y'abayabigenga cyangwa ayisumbuye muri kino gihugu cy'u Burundi ku ishuri shingiro ya carama ya mbere watanguye neza watanguye neza hiryo iryo shuri rifise abana barenga ibihumbi bitatu bahora bakoresha utuzu twa sugumwe indwi gusa uyu mwaka w'ishuri utanguye baronkejwe utugera kuri cumi n'icyenda harimo ugusanura ibirasi bitanu byari byagurutse ibisakazo ibikorwa byakozwe n'uburongozi bw'igisagara cya bujumbura bikaba byatwaye amafaranga arenga imiliyoni mirongo irindwi n'umunani z'amarundi cegera c'umukuru w'igisagara Ca bujumbura jean bosco barege akaba yahamagariye abana n'abarezi gufata neza iyo nyubako umuyobozi w'ishuri agashima icyo gikorwa aho avuga ko byari bihagaritse umutima iryo shure uwo mwaka w'ishure ku rwego rw'igihugu no munsi watangurije muri komine ya bugendera intara ya gitega umushikiranganji w'indero n'inyigisho za kaminuza francois habyarimana agabisha abarezi bagobizo baragiye si uwo mushikiranganji gusa agabisha n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bahise Ndayishimira agabisha abigisha batonda ku kazi bacerewe ahagasaba abarundi bose kumubera ijisho n'ugutwi mu gutuza ibinebwe mu bisata byose bitandukanye bya kino gihugu reka tumutega hanyuma tuze turabe amanota bazobaha murazi yuko mu mategeko agenga akazi mu burundi urose amanota mabi inshuro zitatu cutaha abadakora duca tujya kureba amanota babahaye hanyuma batuvire mu nzira haba mu buganga mu by'ubuvuzi habe ibikorwa byose bijyanye n'iterambere haba mu burimyi tubarereke kuko bakorera igihugu igihugu nacyo ni twebwe nyine nagira ndabasabere rero mu mbere amaso n'amatwi hariho ababegito muri iki gihugu bavuga ngo ntazohatambikiza hose washobore ngo twebwe nitwe twamurabiye turase kumurabira barabivuga gushikaho bavuga ngo ngo turazi ko atubonye azoduhana ngo ibyo atazobona natwe ntituzobimubwira nanjye muhantambikirize ibyo base kumbwira mubibone mubimbarire Radio isanganira i ni kuri mega esi mirongo umunani n'icyenda n'ibicindwa ano makuru arabandanya kuri radiyo isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu tubibutse ko mushobora kuyakurikira kuri we itatu akaburungu isanganira akaburungu ore nage kuri mwebwe muri hanze y'igihugu jean vendera ko buca akaba yamenyesheje ko iryo tegeko rimaze imyaka mirongo itatu ari nacyo gituma bikenewe ko rihindurwa umwuga wo kudandaza amafi urashobora gutuma umukenyezi abeshaho neza umuryango wiwe ibyo bikemezwa n'umukenyezi ah, akorera uwo mwuga ku wa kazira busize ni ku kiyaga cya ruzone masaka mu giterane intara ya muyinga yahuye na omeyandu wayo izo za mirongo ibiri ukanahomba no muri wa mutayi abana batatu nanjye n'umugabo turi batanu ibihumbi mirongo ine nayo ndanguza icyo umariye nuko abana barabariye nkaronka n'agakaramu n'agakayi hari igihe ubura ugataha ejo ukagaruka nturambiwe iyo imana iguheze igihe ushobora gukora nk'ibihumbi bitandatu uwo habuze nayo aba hari igihe agenda nubwo biri uko ngo kutagira uburyo bwo gushikana ifi barangura mu masoko manini manini nk'uko yabisigura abakenyezi ntibaroba ariko hariho ukuntu bakorera ngaha hafi uburobyi bwacu bwarateje imbere kuko tuvuye mu mazi nabo bakaza bakatugurira nk'ifi z'ibihumbi bitanu bagakora ko nk'amajana atanu usanga uwo munsi nk'ibikorwa byo muhira byagenze neza abagabo ntibakunda kuba benshi kubera baragura ifi nyinshi bagaca bahuza n'abandi bari hagati mu gihugu bagaca bazipakira bazijyana hagati mu gihugu kugira zikwirakwire hose n'abandi baziroba abo bakenyezi bahamagarira abandi bakenyezi kujijuka bakiga imyuga itandukanye kugira bafashanije n'abafasha babo bunganiranire mu kubeshaho imiryango yabo arakoze Omer Nduwayo tugaruke ku makuru ajyanye n'indero nari nabababwiye ko umwaka w’ishure watangujwe mu gihugu cy'u Burundi umwaka wa bibiri na mirongo irindwi na rimwe ushira bibiri na mirongo ibiri na kabiri ku ishuri shingiro ya carama mbere watanguye neza aho iryo shuri rifise abana barenga ibihumbi bitatu bahora bakoresha utuzu twa sugumwe indwi gusa uyu mwaka w'ishuri utangujwe baronkeje utugera kuri cumi n'icyenda harimo ugusanura ibirasi bitanu byari byagurutse ibisakazo ibikorwa byakozwe n'uburongozi bw'igisagara cya bujumbura bikaba byatwaye amafaranga arenga imiliyoni mirongo irindwi n'umunani z'amarundi eh, jean bosco barege icegera cy'umukuru w'igisagara eh, cya bujumbura akaba ari we yashikirije izo nyubako reka tumukurikire iri shuri ryari rifise ikibazo c'ubuzu bwa sugumye bari bafise ubuzu buke cyane hanyuma igisagara kirabiraba kiravuga kiti ahantu hari abanyeshuri bashika hafi ibihumbi bitatu nivyogumuko niho rero baciye igisagara cagerageje kiriyungunganya kirashobora kubaka ubuzu bwa sugumwe mubona twagenduye bushika n'icumi n'icenda harimwo zitatu z'abigisha mwazibonye harimwo n'irimwo siege ico rero ni ikintu cakozwe kugira ngo mumenye ko leta nkozi leta mvyeyi yitwararitse ibijanye na nk'amashuri turabye uburyo haba kujya gusanura aba yaba n'ububuzi bwa sugumwe byose hamwe byatwaye imiliyoni irenga gato mirongo ibiri n'umunani y'amafaranga y'amarundi mugabo icyo tubasaba rero rwaruka bane muze mugerageze gukoresha neza izi nyubako kuko ubuzi bwa sugumwe ni ikintu gikomeye bwubatswe mu buryo bwa kijambere muze mugerageze kubukoresha neza tugasaba abarezi ba hano ko bazofasha abana kubahimiriza kugira ngo hagumane isuku igice kigaburi ibarabara ryitiriwe umwami mutaga n'ibarabara ry'igihugu eh, rya gatatu ibarabara rya bujumbura rumonge carabomotse abanyagihugu bakemeza ko ibyo bitaborohera mu kwiyunguruza bagasaba abijejwe kuhakora kugira birinde amasanganya mukuru wa zone musaga manyusi niyo kindi ahararemesha ko ibikorwa bitekanijwe eh, vuba kugira ngo iryo barabara rikorwe mu kanya nibucana yandi nkino buraca mugacana ayandi mu nkino umuganga avura abakinnyi b'umupira w'amaguru arangura umwuga wiwe akoresheje ibikoresho bitandukanye byagenewe kuvura abakinnyi byemewe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa muganga jean claude majambere yanonosoye ibijyanye no kuvura abakinnyi b'umupira w'amaguru amenyesha ko bavurirwa mu kibuga hagati cyangwa inyuma y'ikibuga rukino agikozwa ikirenge gusa ku kibuga kinirako ko aba afise risike yo gushobora kugira ikibazo mu gihe rero ashobora kugira ikibazo mu gihe aba agiye mu myimenyerezo canke mu rukino byasaba ko ibyo bintu byose abikora ari kumwe n'umuganga kugira ngo aze kumuba hafi ahite amwitaho igihe horamuka habaye icyo kibazo Abakinnyi ntibavugwa ku rukino gusa kuri match ariko baravugwa no mu myimenyerezo umuganga avura abakinnyi, abafise ibikoresho bitandukanye vyemewe mu ishirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaguru ku isi FIFA mu ishirahamwe ry'umupira w'umupira w'amaguru ku isi barashyiraho urutonde rw'ibikoresho umuganga ategerezwa kuba afise igihe avura umugwi w'abakinnyi b'umupira w'amaguru harimo ibikoresho umuntu ashobora kwifashisha igihe nk'umukinnyi yagize ikibazo cy'imvune hari uko ushobora kumutwara utamwegeranije neza ugasanga biri ko bimutuma agira ububabare cyangwa ugasanga iyo mvune yagize iri kiriyongera ibindi bikoresho nibijanye no gupima umutima ibindi bikoresho nibijanye no gupima abakinnyi iminsi yose nk'ibipimo by'umutima ahajya imbere y'uko bajya mu rukino kenshi turaraba umutima ingene utera ko bimeze neza kuri ibyo hiyongera ko ibikoresho byagenewe gushona abakinnyi nk'uko muganga jean claude majambere abandanya abishyikiriza harimo n'ibikoresho bishobora kudufasha gushona umukinnyi igihe yoba yagize ikibazo agakomereka hajya tuba dufite ibikoresho dushobora kwifashisha kugira ngo kubandanya akina ariko kandi hari igihe dusanga yagize ikibazo gikomeye ku buryo naho tumuha imiti bitokunda ko abandanya urukino ico gihe rero ntihajya muca mubona tubwira ababijeje nti dabuye umukinyi mu musubirize kuvurira abakinyi mu kibuga biba hagati y'umunota umwe n'iminota ibiri ku bakinyi basanzwe mu gihe umunyegori avugwa hagati y'iminota itandatu batwara hagati y'umunota umwe n'iminota ibiri ku bakinyi basanzwe ariko kenshi ntibakunze kurenza iminota ibiri ku munyegori irashobora gushika n'iminota itanu itandatu muri ico gihe Dr Jean Claude Majambere ashikiriza ko baba bababaye cyane aho binashika bakanatwarwa mu bitaro kugira babandanye bakurikiranwa n'abaganga batandukanye Arakoze Jean-Marie Vianney ngenda kumana kuri uyo bucana ni hano duce turangiriza no makuru twariko turabashikiriza reka nshimire mwe mwese mwaduteza abiri